Od svih balalata i novatarija. I njemu se utičemo od toga da zavutamo sa puta na koji nas je on uputio. I od njega povećanje upute iz šarijaskog znanja traži i od njega je sam selamet i spas i njemu hvala i zahvala i neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam njegovog prijatelja od Abramika i Minelika sallallahu alaihi wa ala alihi tajibina sadirin neka je salavat na njega i na njegovu čistu porodicu i na njegove ashabe na njegove sve ashave i sve one koji ih slijede na uputi do sudnjeg dana. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji je učinio muslimane vratom. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što je nakon što je muslimane učinio braćom propisao obaveze brata prema bratu. Njemu hvala što je zabranio sve ono što narušava i prekida to bratstvo. Njemu uzvišeno hvala što je naredio sve ono što će to bratstvo sačuvati i učiniti uspješnim bratstvom. To islamsko bratstvo radi kojeg smo mi ovdje. Njemu uzvišeno hvala i njemu zahvala pripada na tome što su mnogi od nas ostavili svoju bratstvu po krvi i ostavili one koji su im najbliži od rodbine i došli ovde radi bratstva u dinu i imanu. Njemu uzvišenom zahvala za to pripada. Međutim, ovo bratstvo radi koje nas je ovdje sastavio, ovo bratstvo na dinu, a nije bratstvo na srodcu, niti po rijeku i plemenu, niti po zavikaju, Ovo vratstvo koje nas je ovdje sastavilo je skupo. Mnogi od nas su ga skupo platili. Neki malo jeftinije, neki malo skuplje. Ali u svakom slučaju ovo vratstvo je vrijedno da se čuva. I mora se čuvati i na njega se mora paziti. A na njega ćemo paziti onako kako nas je Allah subhanahu wa ta'ala podučio i kako nam je on naredio. Pa prvo što nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Potpomažite se u dobročinstvu i takvalu. A takvaluk je da se potpomažemo u dobročinstvu i onome što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i da sprečavamo jedne drugima u onome što je Allah sana tada zabranio. Vala ta'avanu ala ismi wal udvan. A nemojte se potpomagati u grijehu. Nemojte davati podršku jednim drugima u grijehu. Niti neprijateljstvo. Nemojte se potpomagati u neprijateljstvo. Zato Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeno molim da nas ovdje učini žematom u kojem niko neće naći podršku u grijeh. Da nas učini džematom u kojem niko neće naći podršku na prijateljstvu. Da nas učini džematom da i onaj kom je nešto od tih stvari naupadne, da ga bude strah da pred bilo čim to izgovori. I pred bilo čim zatraži pomoć u tim stvarima i da svako od nas bude svjestan da neće najbolje na podršku nego na osudu i na osporavanje. Da nas učini takvim zematom, a da nas istovremeno učini zematom u kojem će biti nasjecanje u dobrotinstvu i nasjecanje u takvaluku. U kojem će se stvari mjeriti i vrednovati prema ovom takvaluku, kao što se vrednuju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi asfakum. Najodabraniji i najpočašteniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala od vas je onaj koga se najviše bojite etfakom. Ko najviše izvršava ono što je naredio i najviše se kloni onoga što je on Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Zato, braćo, Allah subhanahu wa ta'ala s druge strane zabranjuje ezijet i uznemiravanje. Zabranjuje. I za, to, za taj ezijet i za to uznemiravanje prijeti kaznom i uči nas Allah subhanahu wa ta'ala da je to jasnije grijeti. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا oni koji budu ezijetili mu'mine i mu'mike onim što oni nisu zaslužili onim što oni nisu zaradili onim što nisu uradili budu ih uznemiravali i o njima ružno govorili i hljagali ih zaista su ponijeli tešku potvoru natovarili su sebi tešku potvoru i jasan otvoreni grijeh. I nama je jasno da nas potvaraju i da nas ezijete i da nas uznamiravaju. Najčešće za ono što nismo uradili i najčešće za ono što nam ne pripada. Često nas uznamiravaju i sa stvarima koji su u osnova u osnovi istina. Međutim, zloupotrebljavaju te stvari i dokri su učinjeni se. Uznamiravaju nas kao pojedinice i kao džema. Ali to uznamiravanja ne smije biti među nama. I mi ne smijemo biti od takvih. I Allah subhanahu wa ta'ala nam to zabranje. Radi čega, radi ovog bratstva koje se teško postize, a vrlo lasko ruši ovo bratstva koje je teško izgraditi, ali ga lahko izgubiti. Zato tu blagodat moramo čuvati. Čuvat ćemo je onako kako nas je Allah subhanahu wa ta'ala podučio, kroz ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na prvom mjestu uvezano za ovo uznemiravanje i vezano za naše stavove i osude i podrške jednih nas pram drugih i podrške koje dolaze sa strane ili osude koje dolaze sa strane Allah subhanahu wa ta'ala nam je vezano za to naredio. Ja ejuha alladina amanu in za'akum fasikum bi nebe'in sa tevejen. O vjernici kad vam dođe fasik sa nekom vijeću, vi je provjer. Da se sve informacije dobro provjeri i da se dobro uvjerimo u istinitost onoga što smo čuli. En tusibu qawman bi zaharati fe tusbihu ala ma fe'altum nadinim. Rete, neke ljude nepravedno povrijedili, nepravedno se prema njima ponijeli, pa da na osnovu tog neznanja, na osnovu te netačne informacije, pa da se onda zbog onoga što ste uradili, kajete. Pa da se onda zbog onoga što ste uradili, kajete. To se nama pretešto dešava. To se nama pretešto dešava, a i pretešto se dešava to onima koji nas napadaju i osuđuju. A mi kažemo, sav ovaj dijet i sve ovo mi ćemo halaliti onog dana kad oni shvate da ovo što radimo je ispravan put i onog dana kad se priključe ovom stavu kad stanu s nama uz rame sve će im biti halal s naše strane i već im je sve halal unaprijed im je sve halal ukoliko su to uradili iz neopreza i neznanja i ukoliko su nasjeli na one koji su zaista zlonade. Ali mi ih pozivamo, odazovite se vraću i provjerite informacije, Allah vam stano kara to ne reći. I zato i vas pozivam sve ovo između nas, ovaj život svaki da si, da se dobro provjeri sve što se čuje i što se drene. I to je jedno naređenje koje moramo ispuniti ukoliko želimo sebi se ranati, ukoliko želimo sačuvati ovo bratstvo. Zatim nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da svako neprijateljstvo koje se pojavi odma suzbije i odma presječam. Svaki sukob i nesporazum koji nastane obavezni smo odma da presudimo i da ga razriješimo da bi spriječili podvajanje i razilazenje. Gdje nam je to Allah subhanahu wa ta'ala naredio? Naredio je u suri Hađorati gdje govori o dvije skupine vjernika koje su u sukobu. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Kako ćemo mi spriječiti sukob i razvod? Kad se desi spor. Prvi korak je, ako se dvije skupine vjernika sukobe, pomirite. Pa je prvi korak šta? Pomirenje. Izmirenje posticanje jednih i drugih da se pomire. Pa ako neće da se pomire, fa in bevat ihda umana l'uhra, fa kakiru lati tebzi hatta tefija ila emrita. Pa ako ipak jedna od te dvije skupine drugoj bude nepravedna, nanese zlo, onda se svi zajedno borite protiv te skupine. Šta je drugi korak ako ljudi neće isla i neće pomirenje, onda je suđenje, odnosno edržovanje onoga ko i dalje neprijateljstvo izražava. Ko ustrajava na neprijateljstvo. Onda je edržovanje i svi se onda okreću prema onome i na onoga ko ustrajava na neprijateljstvo i na razvoj. Sve dokad hatta se fije ila amrilla. Sve dok se ne pokori Allahu naredu. Allahov šarijat i Allahov zakon. Fa in fa'at فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فأكو تبقلني الله zakonu i prihvati Allahov propis i Allahovu presudu, šerijatsku presudu prihvati, ako to prihvati, onda nepristato i izmirite i budite pravedni. Allah voli one koji su, koji su pravedni. I to je druga stvar koja će održati bratstvo. Pravda, prvo islah, pomirivanje, a zatim pravedno suđenje i pravedno razrešavanje sporov. I tako će se bratstvo sačuvati. Dalje, Allah subhanahu wa ta'ala nam je zabranio da jedni druge, da se jedni drugima smijemo i smijamo. Ja i halladina amanu, la jeshar qavmu min qavmin asa an yakunu khayran minhum. O vjernici neka se muškarci jedni drugima ne ismijavaju. Možda su oni bolji od njih. Koji? Onima koji se, kojima se ismijavaju, možda su bolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Neka se ne ismijavaju. Vela nisa'u min nisa'in, ajta en yakunna hajran min hunne. I žene neka se ne ismijavaju jedne drugima. Neka se narugaju jedne drugima, možda su one bolje od njih. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala to zabranio, zato što to dovodi do neprijateljstva i razora i okretanja jednih protiv drugih. Ovo ismijavanje neće doći iz mu'minskog srca. Neće doći iz srca koje je ispunjeno imanom i Allahovim svjetlom. Ovo ismijavanje dolazi iz srca koje je ispunjeno zlom. Ovo ismijavanje dolazi iz srca koje je ispunjeno zlom kako kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam bi hasab imri'in min ashtarri en jahkura afahu al muslim dovoljno je čovjeku zla da omalovažava da smatra nizni bezvrijedni manje vrijedni da ponižava svog brata muslimana dovoljno je zla svo zlo je pokupio onaj ko se smije i omalovažava i ponižava svog brata muslimana Pa je Allah subhanahu wa ta'ala to zabranio. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio hljagane. Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio da vidljive mahane kod ljudi ističemo i javno o njima govorimo da hljagamo nekoga javno i da mu nadivamo po tih njegovim maharama ruže nadice. Vala telmizu anfusekom, vala tenabezu bil alqab. Nemojte jedne drugi hljegati jedni se drugima podrugivati niti ružnim imenima nazivati odvratnim nadjencima jedne druge nazivati na osnovu čega? na osnovu mahara koje su očite i vidjeli čak i ono što je očite i vidjelo da se ne hvatamo zato kod brata muslimana i da ne gledamo u to nego da gledamo njegove pozitive stvari Bi'sel ismul fusuku ba'da l'iman. Ružno li je nevjerničko ime, ružno li su nevjerničko pasička, grešnička imena nakon imana. Vomen nam je to. Pa Allah stano tada ovdje nudi šta stavu, pokajte se od toga. To je odraz džahilijeta, što je bilo prije. Pokajte se od toga. Pa ko se ne pokaje, فَاُلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُ To su oni koji su zulumčari, pravi i nepravedni. To su oni koji ruše bratstvo, koje je Islam, koje je Allah subhanahu wa ta'ala nama želi da uspostavi. Koje je Allah subhanahu wa ta'ala nama želi da uspostavi. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nam zabranjuje također da bi sačuvali bratstvo, zabranjuje nam da imamo ružno mišljenje o ljudima. Jer je početna stvar kod svakog muslimana ta da ima lijepo mišljenje o Sve dok on sam to lijepo mišljenje ne pokla, ne pokvari svojim zulomom i svojim javnim griješenjem i tako dalje. Pa razdoživa Allah subhanahu wa ta'ala. A e, ako se oni da smo odvijeli, kad trebamo da se odazovemo. Ja i hem ladina amru, ovi koji vjeruju. I džiteni vuke sirom mi na vani. Klonite se mnogi mišljenja loših mišljenja, odnosno sumnjičenja. Ružno mišljenje Allah stano tajala zabranio i naređuje nam da se klonimo tog ružnog mišljenja jednih nasprav drugih i da imamo pozitivno u osnovi pozitivno mišljenje jednih o drugima. Klonite se ružno mišljenje. Inna baba vani ismun. Zaista su neka sumnjičenja i mišljenja grije. Grije. Zatim nam Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje ono što slijedi nakon ružnog mišljenja. Ako nekom imaš ružno mišljenje, sad će desiti. Poslije toga ćeš ga sad uhoditi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje. Vola se desetu. I nemoj se uhoditi. Nemoj se uhoditi jedni drugim. Muslimanu je zabranjeno da bude uhodan drugom muslimanu. I u islamu i u šarijatu je to zabrano. Dok su taguti svoje sisteme postavili na čemu? I ustanovljeni su na čemu? Na uhođenju. Na prisluškivanju. I na praćenju. Na snivanju. I slušavanju. E na tome je stavu su postavili svoje sisteme. A Allah subhanahu wa ta'ala je uspostavio šerijat i istinu i pravdu na čemu? Na zabrani uhođenja. Zamislite koja je snaga istine. Istina se ne boji. Allahova pravda je pravda. I bit će uspostavljena bez uhođenja. A onaj ko uhodi, automatski pokazuje svoju slavu. I da nije spreman da stoji na istinu nije spreman i svjestan je da nije istina ono na čemu je on. Pa zato uhodi ne bi li otkrio tajne mahane onoga koji je sakrio, kome je Allah stvarno tajala to sakrio. Nama nije dozvoljeno vidljive mahane isticati i nadim se po sebe nadjevati. A kamo li uhodi? Vora je za sad ba'adu kum I neka ne gibe se jedi, nemoj se gibe se isti jedi, druge. Gide se ti govoriti jedni od drugima ružno. U odsustvu ono što ono na ne bilo drago da čuje. Zašto? Zato što je što se kroz to blati ugled, blati čas brata muslimana. Zato kad ružno progovoriš o svome bratu u njegovom odsustvu i kažeš nešto što on ne bi volio čut, znaj da si ga iznevjerio kao brata muslimana što je hijana. Znaj da si ga iznevjerio kao vrata muslimana. I znaj da pravi veliki srcaj. I znaj da onome kome to govori, da ga okrećeš protiv vrata muslimana. I znaj da rušiš ono što Allah stano tajala želi, da se uspostavi. A to je islamsko vrata. I nemojte gibati ti jedni drugi. E juhibbu ahadukom en je'kula lahme ahidi mejden se karistomu. A onda Allah stano tajala navodi primjer koji se svakog ko imalo ima imana i osjećaja odvratiti od ovih odvratnih djeha. Zar neko od vas voli da jede mjesto svoga mrtvog brata? Hekeritu mu, zaista je to vama odvrat. Zaista je to vama odvratno. Inna Allaha tawabu rahim, zaista Allah s.a.v. mnogo tawbu, mnogo prašta, prima tawbe i on je milost. Prima tawbe i oni donose. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se ube primaju, koji se kaju, koji se Allah subhanahu wa ta'ala kaju i koji će biti borci za uspostavljanje i očuvanje islamskog bratstva među nama, koji nam Allah subhanahu wa ta'ala naređi. A kada bi mi, kada bi mi sve ovo što nam Allah subhanahu wa ta'ala naređi od ovih stvari, i sve ovo što nam Allah stano tala zabrani. Isto što kad bi pomagali jednim drugima na dobročinstvu, kad bi sprečavali jedne druge u zlu, kad bi se klonuli ruganja i smijavanja i omalovažavanja, kad bi se klonuli ružnih stvari, uhođenja i ružnog mišljenja jednih od drugima, onda bi bili vođe umeta. I onda bi nas Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao da budemo vođe svih umeta. I bez toga neće Allah dati. Niko ne uči. Niko neće uči. Jer na osnovu čega da se Allah počasti uzvide, uzdigne iznad drugi. Na osnovu čega? Ako mi nismo primjer tog bratstva, to je primjer sigurnosti, primjer dina i vjere. Na osnovu čega da nas Allah stano tala počasti i na osnovu čega da nas Allah stano tala učini presjecama u nekom hajeru. Sve dok to ne uspostavimo između sebe, nemamo šta govoriti drugim. Zato molim Allah stano tala da nas učini od onih koji će to uspostaviti među sobom. A sve ove stvari koje je Allah stano tada zabranio, djeli mi se li postoje među nama. I sve ovo se Allah naredio, mi ne ispunjavamo do kraja onako kako treba. Zato, molim Allah stano tada da nas učini od onih kako je Allah stano tada učinio i nazvao ovaj umet kontom hajra umetu okriđeti nas. Vi ste najbolji umet koji se pojavio među ljudima, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فرجيت دبر زبرانيت زلو وتؤمنون بالله إذريت والله سبحانه وتعالى Zato što mnogi ne shvataju ovo vratstvo, ili u njemu pretjeruju, ili nakarano ga shvataju, ili ga žele nekad zlopotrijebiti, pa mnogi hoće da shvatiš ovo vratstvo. I samo na tome da, na tome da se oslanjaju. I samo ljude obtužuju da nisu dobra vraća zato što njima ne udovoljavaju njihovim strastima i dosijima i njihovim potrebama, zato je Resul sallallahu alaihi sallam naredio onome ko ustane u džematu da prosi i traži pomoć, zato što ga zadesila nevaća, da tražio je Resul sallallahu alaihi sallam šta svjedoče da to svjedoče da zaista tako, da zaista taj čovjek ne voje. A tome smo također skloni, a to je stvar koja također uči vratstvo šta da pokušavamo iskoristavati te eksploatisati bratstvo i bratsko pravo. Kako? Na način da se stalo želimo na bratstvo. I da se stalo želimo na to da nam nisu dali naše bratsko pravo. A to je odmah pokazatelj čega neiskrenost. Jer da si iskren brat, da si iskren brat, ti bi svoju muku krio. I svoju nedaću krio i saburio. Zašto? Da ne spominje svoj braći da i njima ne bi bilo teško. Ne moraju i oni ispasati togo. Ko ne si sam. A mnogi od nas, čak i kad sakriju svoju patnju i svoju nedaću i svoje iskušenje, kad ga sakriju i sabure, onda svima zamjere što ne osjete to. I što nisu pritekli u pomoć, čak i kad ta pomoć nije tražena. Sve to ukazuje našto na nespremnost i na zavenilost i na pogrešno spratanje, na naše nezrelost, na pogrešno spratanje tog vratstva. Ako smo vraća, čuvaj nas, opravko, i čuvat ćemo se, nemoj nas poveđivati, sve dok možeš saboriti. A ako saboriš, saboriš ima Allah i nemoj nam pregovarati. A ako ne možeš izdržati, uljudno traži pomoć. I mi ćemo ti koliko možemo kao braća komu. To je od mu'mina i brata muslimana. To je brat. Onaj ko očekuje da braća muslimani budu objektivni prema njemu, a on nije objektivan prema njima, onaj ko očekuje od muslimana da ga ne prevali, od muslimana da mu ne podvali, od muslimana da ga ne izda, a sam je spreman i prevali, i podvaliti i izdati, on je kao onaj koji kad kupuje traži da se pravedno izvada. Jel tako? A kad prodaje onda zakida. Vajlul lil mu pasitin. Alladine i zektaru ala nasi jesufun. Teško mu pasitinima koji kada kupuju od ljudi onda traži da se ispuni da se do kraja mjera napuni wa idha kaluhum aw wazaruhum yakhsarun a kad oni drugima prodaju i vagaju i, i mjere na zapreminu, onda zakidaju. Ela je vrno u lajke na mebosu. Zar ne misli ovi da će biti proživjeni lijomin abim, na veličanstvenom danu, jevome je komun nasul rabbil alamin, kada će ljudi ustati svome gospodaru, gospodaru svih svjetova. Zato molim Allah stano ta'ala da nas učini od onih koji su istinska braća u islamu i da nas sačuva od onih koji će na bilo koji način to bratstvo zloupotrijebiti i iznevjeriti, da nas sačuva od onih koji će ove Allahove naredbe i zabrane koje smo spomenuli prekrši. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Draga braćo, mi smo osjetili da je naše bratstvo došlo u krizu. I ne govorimo o ovome zbog toga, nego smo osjetili da mnogi ne obraćaju dovoljno pažnje na bratstvo i na pravo bratstva i na mjesto bratstva. I da često šetan uspije neke od nas prevariti da postupimo neislamski i nevratski. Zato ove napomene dolaze s ovog mjesta ne bi li bile izraz meni i vama i ne bi li se odazvali oni koji se odazivaju kad budu opomenuti. Vodekir fa inna zikra tenka al mu'minin. Ti opomenu, zaista opomenu koristi mu'minin. A Allah subhanahu wa ta'ala je brojne propise i zabrane ostavio zbog ovog bratstva. Posebno kad su vezane, vezane stvari za trgovinu i dunjavuske interese za imovinska prava. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio neđeš podizanje, namješteno podizanje cijena. Da neko dolazi i da se samo glumi da kupuje nešto, samo da bi podigao cijenu. Zabrali Allah stano tajala podizanje cijena, da se tako šteti muslimanima. Pa je Allah stano tajala zabranio zavis. Pa je zabranio Allah stano tajala gibet, Zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala da okrećemo leđe jedni drugima. Zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala da se okreće žena protiv svog muža. Da se potpise žena na neposlušnost svome mužu i na ružno ponašanje prema mužu ne bi ovaj pustio. Zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala da žena traži od svog muža bez ikakvog prava razvoj. Zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala da žena traži razvoj da traži od svog muža da pusti njenu sestru. Da pusti njenu inoću. Zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala sve te stvari radi čega? Radi bratstva. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam ولا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا nemojte jedni drugima zaviziti i nemojte jedni drugima dizati cijene. Nemojte prodavati na prodaju svog vrata. Kad proda nešto svoj vrat, nemoj nagovarati onoga koji kupio da vrati da bi mu ti prodao. Nemoj to raditi. I budite Allahovi robovi vrati. Što znači ovo na kraju budite Allahovi robovi vrati? Znači, svega se ovoga klonite pa ćete biti Allahovi robovi braća, a ako to budete radili, nećete biti Allahovi robovi braća. A Allah subhanahu wa ta'ala garantije da su innama l-mu'minuna ihva, mu'mini su braća. Val mu'minuna val mu'minatu ba'duhu na ulijau ba'du. Mu'mini i mu'minke su štićenici, zaštitnici jedni drugi. Mu'mini i mu'minke. Zaštitnici jedni drugi. U omjeru koliko mogu biti zaštitnici jedni drugi. A najveći zaštitnik mu'mina, prema mu'minci je zaštitnik svoje žene, a najveća štićenica je zaštitnica mu'minka, mu'mina je njegova žena, štiti ga i čuva njegove tajne i čuva njegovu kuću. Zatim kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Lejsa minna men haddada mra'atan ala zavđiha au abdan ala sajidihi nije od nas, ovo je teška prijetnja, nije od nas onaj ko potiče ženu na neposlušnost mužu, odvraća ženu od njenog muža, niti onaj ko potiče na neposlušnost roba prema drugom vlasniku, nije od nas. Zatim kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ejuman mra'atin, سألت زوجها طلاقها بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة koja god žena bude tražila od svog muža da je razvede bez ikakvog opravdanog razloga pa haram joj je miris žena neće osjetiti ni miris žena i ovo su velike prijetne i teške opomene zabranio je Rasul sallallahu alaihi wa sallam en je bija hadiru li badi, da prodaje onaj koji je stanovnik nekog načelja onome koji je beduin. Ko ne stane na nasiljenom mjestu, nego je od nomada zabranio. Vala se nađesu i nemojte dizati cijene jedni drugima. Vala je bija jer rezulu ala veji i afihi. Neka ne prodaje čovjek na prodaju svoga brata. Vala jahtib ala hitbeti afihi i neka ne prosi niko od muslimana na prosnju svoga vrata. Ako je neko zaprosio sebi za ženu neku muslimanku, neka niko je ne prosi, osim uz njegovu dozvolu, ili dok on ne odustane, ili dok ne bude bio odbijen. Dok se ne razjasni stvar. Vala tes'al mar'atu talaqa uhtiha li tektafi ma fi ina'iha i pogledajte ovu zabranu. Zaista ružna stvar. Allah subhanahu wa ta'ala se ne boji i ne stidi istine. I kaže Resul sallallahu alaihi sallam i neka žena ne traži od svog muža da razvede njenu sestru, znači svoju inoću, da je razvede da bi ona iz njenog suda presula u svoj sud. Pa Allah, a Rasul sallallahu alaihi sallam, ovdje sam zahtjev od muža poredi kao da je uzela i osjela njen kanjen ispred njih. Kad bi to neka žena uradila, je tako? Pa osjela kanjen ispred druge svoje sestre, da to stasi u svoj kanjen i da ona pojede, kako bi to bilo ružno i odrasno. I kako bi mi svi to osudili? Nažalost, ipak neki sebi dozvoljavaju šta i ovakve grije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od svakog zla sačuva. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se kaju. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nas poziva na takvalu, a zatim nas opominje na, na tevu. Ja iha alladina amanu taku Allahe haqqa tuqatihi. Wa la tamutunna illa wa anta muslimu. Uvijenici Allaha se istinski bojite, onako kako treba. I nemojte umirati osim kao muslimani. Wa atasimu li habri Allahi jami'an wa la tafarraku. I svi se čvrsto Allahovu duže sadržite. A Allahovu duže je Allahova knjiga. Toga se svi čvrsto držite i nemojte se razilaziti. Wa zkuru ni'anata Allahi alaikum iz kuntum a'za'an fa alla fa bejne kulubikum. Sjetite se Allahove blagodati kad ste bili neprijatelji pa je on zvizio ujedinio vaša srca i svoje milosti prema vama fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana i i od svoje blagodati vas je učinio braćo postali ste braća prijatelji nakon što ste bili neprijatelji i šta još ono na čemu smo svi mi bili wa kuntum ala safa hufrati min an-nar i bili ste na rubu jahannamske provalije I bili ste, sjetite se, kad ste bili na rubu džehennemske provalije. Samo da ste strmoglali tu ženu. Kad ste bili na rubu džehennemske provalije, fe en kazekom minha. Pa vas je on izbavio da se. Znači Allah nas je izbavio sa ruba džehennemske provalije. Sve nam. Allah nas je izbavio sa ruba džehennemske provalije. Nismo mi to svojom sposobnosti uradili. I ne treba nama neko sad ordenje da dijeli. I priznanja. I ne trebamo mi sad da živimo od neke svoje stare slavi. Nego nas je Allah izbavio. وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي تأكوا من الله وبيعتنا وسوية آياتي لعلكم تفتدون نجل السبيد يلوبوشن فمنوجي سيبرتي تأكوا في آياتي وبابوا وملنتر فقلاطا يستنما إكاكو نس فقلاطا يا الله لريت إكاكو بسجو يزجناس إولي إولي I kako predsuđuje Allah iz ajati između nas sami i mnogima se kosa digne kad to vide i spoznaju. Ali ne treba se suditi. Allah je zbog toga svoje ajete objavio. كذلك يبين الله لكم آياته تكو وما الله يسمع سوى آياته لعلكم تهتدون بالسبيل وكوشني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر nek bude od vas skupina onih koji će pozivati dobro, naređivati dobro i sprečavati zlo. U ulajke umur muflihun, to su oni koji će postići ono što žele I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su od onih. Koji će postići ono, ono što žele. A mi želimo da postignemo islamsko bratstvo. I želimo da budemo primjer drugima. I preteće u svakom hajeru. Vola takunu. A nemojte biti. Kelle dine te farraku, vahtelefu. Kao oni koji su se razišli i podijelili. Min dađima zahmu bejinat. Nakon što se im došli. Došla istina. Došli i zasni dokaze. Pogledajte lahom azabu na vin, to su oni koji će imati ogromu, tešku pašu. Molim Allah stanu tela da nas učinu pašu. Molim Allah stanu tela da nas učinu istinskom braću. Molim Allah stanu tela da nas učinu istinskom braću. Molim Allah stanu tela da našu zajednicu učinu zajednicom koja će biti uzor i primjer za kojim će mnog povesti. Molim Allah stanu tela da naš uspjeh bude potpred ostalima da se povedu u naše primjer, molim Allah subhanahu wa ta'ala, da budemo odredali vjernicu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, da nas uputi i utrsti na uput, da nam poveća uputu i znanje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, da nam oprosti naše grijehe i da srpe i naše sramote i da prijeđe preko ružne postupaka naših. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, da pomogne našoj braći, da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini muđahidima na Allahovom putu. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da u naša srca ulije hrabrost i nepokolebljivost. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da u naša srca usadi razboritost i da nas počasti Allah subhanahu wa ta'ala razboritošću u osobnim trenutcima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini razboritim u osobnim trenutcima molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti naše korake, da učvrsti korake naše braće mužahida, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji neće žaliti ni života ni veća na Allahovom putu, koji će biti borci za uzvizanje Allahove riječi, za uzvizanje Allahovog šarijeta, koji će biti istinski nosilaci šehadeta la ilaha illa Allah. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvede u žennet i spasi u žennama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da odagna nesuglasice između nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas ujedini na istini, da zbliži naša srca i da spusti svoju milost na nas. I posljednja dova je alhamdulillahi rabbil alamin wa akim salam. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله